Мијата сабота споменав некои работи што сега би сакал да ги повторам во врска со седмиот, шестиот и седмиот печет. Прво што споменав е, ако се навратиме на Откровение осма глава, значи ја напуштаме 13-та, ке се навратиме на осмата глава, дека при отворањето на седмиот печет, првото нешто што го прочитавме е настана тишина на небото околу половина час. Некој од вас ме прашуваа после тоа, како се пресметува ова половина час, да значи што? Што значише половината час? Како? Да, конкретно половина час значи седум дена. Да. Е сега, Јас би сакал да го повторам и пред останаците вие, кои што не бевте на првото богослужение од новата година, <laughs> тоа беше мерта на вечер, и кои што не бевте можност да го следите преку интернет. Бидеќи тогаш не кажав, значи и они што беа и што го следеа, не кажав, но сега би сакал тоа да го би сакал тоа да го совладаме, ако случајно не знаеме Како половина час пророчки значат вистински или буквално седум дена? Како? Како доаѓаме до таа бројка? За да биде јасно за сите. Еден ден пророчки е една година. Така. Еден ден, еден час, извинувам, 24 дел од денот, што значи треба да побараме сега што би било 24-ти дел од, од една година. Ден Билдрат беше тука и пресмета на телефонот негов децимали вели ми искача. Добрет. <laughs> Тоа е прилика две недели, ако се и со децимали, еве пробајте. Да, ајде, рачаме, ај, можете, ајде, пресметете, имате, имате помагала денес, кога мозоците ни се нај неупотребливи. 15, точно, 15, значи тука некаде две недели. И половина тоа е 7 и пола, ајде, нека биде 7 и пол. За половина час. Проста математика, нели? Апостол Јован вели кој има ум, нека го пресмета. А ако имате уште и паметни телефони. Значи, Тогаш ни умот не ви треба. Ке може да ги пресметате овие лесни задачи. Што представува овие половина час кога се отвори седмиот печат? Текстот ни кажува настана тишина на небото околу половина час тишина. Замислите какви се настани прочитавме, какви се катаклизми прочитавме и вчера, синоќа ги читавме од духот на пророќството, малку со поддетални информации. Но еве, само оно што го почитавме во шестиот печат. Голем земјотрес, сонцето црно како вреќе од кострат, месечината стана како крв, Дрезите пак небесни паднаа на земјата како што смоквата лула на оцелен ветер ги исфрла пупките своји. Небото исчезна како свитка на хартија, секоја гора и секој остров се помести од местата своји. И царевите земни, и благородниците, и богатите, и војводите, и силните, и секој роб и слободен се скрија во пештери и горски каменјари. Што ли треба да се случува на планетава Земја, за да имаме ваква ситуација опишена со овие зборови. И сега сите тие разорнување и се вели потоа кога се отвори седмиот печат настана тишина на небото околу половина час. И сега во оваа тишина, што значи затишие, значи имаме катастрофи, имаме разорнување имаме катаклизми, и сега настанува затишие, некое затишие. И во тоа затишие ни се кажува и ги видов седумте ангели што стоја пред Бога и им беа дадени седум труби. Значи, кога, кога стапуваат седумте труби на ред? Седумте труби кога стапуваат на сцена? кога се отвора седмиот печет. Седмите труби, значи, јас тука се разликувам <laughs> од историскиот адвентизам. Не се однесуваат на историски, иако можеме да ги применуваме, на минати историски настани од времето на милоста. Туку седмите труби се најава на Божиот гнев како да не беа доволни катастрофите, што до сега беа споменувани. Од сега, овие што ќе се споменуваат сега, при седумте труби, и во вториот дел откровението при седумте зла, тоа се нешто пострашно од било што до сега. Иеко седумте труби не се исто што и седумте зла, затоа повеќе следната сабота. Но пред да се отвори седмиот печет, а кога го читавме и каде што го завршивме шестиот печет, споменав исто така дека помеѓу шестите седмиот печет е дадена оваа седма глава од Откровението или сендвич глава. Помеѓу шестиот и седмиот печет. Зошто е дадена таа глава? Бидеќи тука се споменуваат 144 илјади запечатени од секое споменати по име 12 колена на синовите Израелови. Современо читавме за тие колена, дававме и коментари што, што тие и оваа бројка значат. Оно што сега сакам битно да го повторам е првиот до третиот стих. Потоа видов четири ангела како стојат на четирите агли од земјата, држеки ги четирите земни ветрови, за да не дува ветар ни на земјата, ни по морето, ниту пак на некое дрво. И видов друг ангел како се подигаше од исток, кој имаше печат на живиот Бог, спротивното од жигот, белегот на зверот. И тој извика со висок глас кон четирите ангели, на кои им беше дадено да и пакостат на земјата и морето, велејки. Не пакостете и на земјата, ниту на морето, ниту пак на дрвјата, додека не им ставиме печат врз челата на слугите на нашиот Бог. Значи, замислете, какви катастрофи и да се случиле до сега, или допрва ке се случат, ако се се уште во времето на милоста, не се ништо во споредба со она што следи, во споредба со Божиот гнев, во споредба со денот Господов, великиот и страшниот. Какви катастрофите да се случиле до сега, не се ништо во однос на времето кога на овие ангели ќе им биде дадена слободна власт да и пакостат на земјата и на морето, и на дрвјата. Откако Божите слуги, 144 илјади, ќе бидат запечатени. И да ги повторам уште еднаш, бидеќи сакав оваа сабота да испадне така, повеќе повторување и испрашување, како еден добар вовед за следната сабота. Третиот стих од осмата глава. Откако, значи, ги гледа седомте ангели, што стоја пред Бога, им беа дадени седом труби, што уште читавме, прочитавме. Тогаш дојде друг ангел со златна кадилница пред жртвеникот. Се мисли на а, кадилниот жртвеник или кадлниот олтар, што се наоѓал пред светињата на светињите. Бејќи други нема смисла. Друг оперативен жртвеник на небото не постои. Христовата жртва била принесена на оваа земја за нашето спасение. И му беше даден, значи на овој ангел со златна каделница, му беше даден многу темјен што ги знаеме што представува темјенот, молитвите на светиите, и тука се споменуваат, та со молитвите на сите свети, да го постави на златниот жртвеник, што беше пред престолот. Димот од темјенот, четврти стих, заедно со молитвите на светиите се издигна од раката на ангелот пред Бога. И сега настанува пресврт, како да тука се пресекува конецот, како да тука завршува времето на милост. И ја зеде ангел од каделницата и ја наполни со оган од жртвеникот и ја фрли на земјата. И тогаш се појавија гласови, грмотевици, светкавици и земјотрес. Што значи овој чин? Фрлање на кадалницата на земјата, наполнета со оган. Што значи, не, не, не, не ми треба веќе ни жар на олтарот, не ми треба ни темјан, не ми треба ни кадалница. Повеќе нема посредник, повеќе нема милост, повеќе Христос не посредува во небесното светилиште. Само што, како и второто Христо одрагање, ние, никој на земјата, никој жив, нема да знае кога ќе настапи тој час. Дори читаме дека кога ќе настапи тој час, се уште ќе се одржуваат богослуженија по црквите. Се уште ќе се проповедаат проповеди по црквите. Може и луѓе да се крштаваат. Мокри грешници исти и пред и после нивото крштевање, затоа што Светиот Дух ќе го нема. Светиот Дух се повлекол, но луѓето ќе си живеат во своите религии. Но вистинската вера, која што е присутна тогаш кога Светиот Дух е присутен во срцето, или побожноста од која што религиозните луѓе ќе се откажат или се откажале, ако мислиме на во време, кога го прорекол тоа, <laughs> ќе се откажат. Имаат обличе на побожност, значи имаат религија, имаат конфесија, имаат деноминација, но од силата на побожноста се откажале. Тие ќе си постојат. И тоа начело со своите свещеници, со своите водачи, со своите проповедници, со своите теолози тие ќе се постојат. И тие, свещениците и теолозите, ќе бидат први на удар на Божиот гнев. Бидеќи по нивна влијание, како некогаш Синедрионот со еврејскиот народ. По нивна влијање, мнозинството христијани и мнозинството верници и отвориле вистината и го добиле жигот на, својот, на своето чело или на својата десна рака. И кога ова што го починахме во петиот стих, значи, се случува, крајот на времето на милоста најавено со гласови, грмотевици, светкавици и земјотрес, што, чита, што читаме веднаш под тоа шестиот стих. И седумте ангели што ги држаа седумте труби, се приготвија да затрубат. И сега тука настапува крајот на тоа затишие. како така во времето на Ное, споменавме, кога Ное и неговото семејство, а добро забележавте, се секјам брат Зоран, и во приватни му и после богослужението, добро забележавте дека само Ное е наречен праведен. Не се вели дека синовите му биле праведни, иако после потопот да гледаме, например, дека Сим и Јафет покажуваат барем по голема стравопочит и имале по-добро домашно <laughs> воспитување толку Хам и Ханан, внукот на Ное, Хам, Хамовиот син. Но, за Ное се вели дека бил праведен. И останатите се спасуваат само како членови на семејството на Ное – Всушност, Библијата кога вели Ној е праведен, го споредуван со други луѓе на земјата, не го споредува со неговото семејство, бидејќи неговото семејство, жена и деца со него се едно тело. Значи, не вам дека биле грешници и неверници од неговото семејство. Меѓутоа, што бил Ное, тоа се и тие, по вера. Се разбира. И седум дена беа запечатени внатре во ковчегот. А останатиот свет, милиарди луѓе, седум дена беа запечатени надвор од ковчегот и ништо страшно не се случуваше за време на тие седум дена. Животот се продолжуваше и понатаму и никој не знаеше дека вратата што ангелот ја затворил е запечатена. Ниту Ној може да ја отвори од внатре, да, Ној би сакал да прими, што зарем Ној би рекол, е, чим не сакавте, нека ви биде. Ној би сакал да прими, и се и во седмиот ден би сакал да прими, и кога веќе почнал да врне, Ној би примил. Не дека Ној е помилостив од Господ, Мегуто Господ знае дека оние што похулија на Светиот Дух повеќе не можат да се обратат, не можат да се покајат, не можат повеќе не можат да да се посветат, да се оправдаат, бидејќи тоа е можно само со слободна волја и од љубов, водени од Светиот Дух, а не од страф заради некои ситуации, врне, поплава, катастрофа, војна, и заради кожичката тогаш ќе ветувам се и се што на Господа. Тоа не е вистинско покаяние, се разбира. Живееме во страшно време. Живееме во време кога ќе се случуваат допрва страшни настани на нашата планета. Но кога велам страшни, немам намера да ве исплашам, току страшни во смисол свечени. За верниците тоа нема да биде страф, иеко нема да биде комотна ситуација. Нема да биде значи, гледање сеир пред телевизор, со пуканки може би, или со, со баклави пред масичка. <laughs> нема да биде комотна ситуација, но нема да биде страф за верниците. Особено за Страв ќе биде за неверниците. Но и за верниците ќе бидат страшни во смисол свечени, бидеќи Господ ќе открие својата големина, ќе открие својата сила, ќе ги покаже своите судови, ќе го излее на земјата својот гнев. И би сакал уште како за пример само како за мустра, од седомте труби, да ја прочитам на почетокот од деветата глава, петата труба, која што е многу интересна, за мене најинтересна. На почетокот од деветата глава, првите четири стиха, видите што се кажува. Затруби и петиот ангел, така? И видов звезда како падна од небото на земјата. И беше даден клучот од кладенецот на бездната. Па го отвори кладенецот на бездната и од кладенецот излезе дим како дим од голема печка. Сонцето и воздухот потемнеа од димот на изворот. И од димот се појавија скакулци по земјата. И им се даде власт каква што имаат земните скорпии. И им се рече, да не повредуваат тревата по земјата, ниту какво и да било зеленило, ниту пак некое дрво, а само кого. Да грицкаат, да јадат и да мачат. Само оние луѓе кои го немаат Божиот печат. Еве еден показател во кое време се случува петата трува. Времето кога, кога се случуваат катастрофите после времето на милоста они што го немаат Божиот печат. На четирите ангели им беше заповедано да не и пак остат на земјата, ниту на морето, ниту по некоја дрво, додека не бидат запечатени слугите Божи, 144.000. А они останатите кои што ќе бидат живи, а ќе го немаат Божиот печат, ќе бидат предмет на Божиот гнев. И замислите што се кажува тука. Петиот стих вели, им се даде, им се даде не да ги убиваат, жигосаните, значи луѓето, туку само да ги мачат пет месеци. И мачењето нивно беше мачење како мачење од скорпија која ќе касне човек. Толку страшно е ова, што шестиот стих вели во тие дни луѓето ќе ја бараат смртта. Ќе посакаат да умрат но што? Смртта ќе бега од нив. Замислите што? Што се користи Господ? Не за да не исплаши. Господ не сака да му служиме од страв. Господ не ни се заканува со вечен пекол, со не знам какви маки, ако не бидеме послушни. Иако тоа се споменува во Библијата, како и овие работи, за да малку од малку имаме некоја представа што ќе се случува во времето кога Светиот Дух ќе биде повлечен, кога секаква милост и добрина ќе бидат повлечени од луѓето. Ќе бидат концентрирани само кај запечатените. Таа благодат. Што ќе се случува кога Господ повеќе нема да штити кога Господ повеќе нема да посредува, луѓето ќе бидат предмет на изживување на демонските сили. Значи, тоа што и најголемиот неверник, и најголемиот грешник, и најголемиот атеист, иеко не сметам дека атеисти се најголемите грешници, напротив, они што ја имаат формата на побожноста, од силата нивна неизина се откажа, се поголеми грешници од нив. Но сите тие денес, значи и најголемите атеисти, се предмет на Божјата милост, нив ги штити Господ од демонските сили. И секоја радост, и секоја среќа, и секој благослов што луѓето може да го имаат, биле верници или неверници, сето тоа е благодарение на Христовата жртва, на Божијата милост, која што се уште трае. Сонцето негово свети и над добрите, и над лошите и над верниците, и над неверниците. Но Господ сака да ни укаже малку од малку како што тоа човечки зборови може да го пренесат. Што ќе се случува на земјата? Кога неговата заштита, кога неговата милост ќе бидат целосно отфрлени и конечно за секогаш повлечени од оние што решиле да бидат загубени, што решиле да бидат омажени за гревот за секогаш. Дали да Господ било кој од нас да се најде во нивна кожа, или запечатени, или мртви, ако треба, во гроб, но со вера и надеж за спасение, за воскресение